mis dieto cae diabeto. La mondo travivas grandegan crescon de casoi de tipo du diabeto en ciui locoi. Tio signifas ne nur grandan personan suferon, sed ancau grandan elspeson de rimedoi CIUIN oni povus directi al aliae sociae besonoi. Kial tio ocasas? Diabeto estas complica malsano. Existas du tipoi de diabeto. Tipoi 1 cae 2. La unua respondas pri 10% el ciui casoi. Gin causas perdo de la capablo producti insulinon en la pancreato pro immunologia factoro. La dua generale comencijas en plen crescula agio, post la quardeca agio iaro, pro geneticae cae viv stilae factoroi. Ien la problemo. Dum la lastai centiaroi la homaro alprenis viv stilon quiu favoras la manifestigion de tipo du diabeto. Tio signifas che multe casoi estus eviteblei se la homoi sequus sanigaen cutimoen relate al corp exerzoi cae dieto. En la iaro 2021 publicidis curiosa studo farita en usono quiu clare montras la mediaen influoen ie la cresco de quanto da diabetuloi. Oni clopodis identigi la Roma in geografia in comunumoin relate al ilia mangio stilo, lau passadu de la tempo. Oni observis pli ol quar milionoin da enlodgiantoi en malsamai vivloci inter lai aroi 2008 cae 2016. Compreneble, lau la passadu de la tempo, multei el tiuui homoi farigis diabetulloi. Tiu aperado de novei casoi estis multoble pli granda en dense lojatai locoi o en ne dense lojatai tiu fenomeno okazes multe pli ofte en urba i regiono e qui e trovigis lunchai vendeioi en aprilo 2023 oni revenis al tiu temo la revuo nature medicine publicigis tutte novan esploron sub la titolo Mis dieto causas 70% el la casoi de tipo 2 diabeto. Laula calculoi de faculoi, dec quar milionoi da casoi de tio malsano, quio respondes al 70% el ciui casoi, ligidis al MALBONA dieto tiu facto clare ligigas al troa englutado de industrie processitae tritico cae riso, cae troa englutado de industrie processita viando, crom aliae mangiagioi, industrie processitae. Influis anca uma multa englutado de integrae grainoi cae fructoi, cae troa consumado de terpomoi. En tute, dec unu mis dietai cutimoi estis listigitai ciel causantoi de tipo 2 diabeto. Estas grave em fase che citiu lasta studajo inclusivis milionoin da homoi en cent hoc dec quar landoi, inter la jaroi 1990 cae 2010 hoc. Temas do pri tut monda fenomeno. Char diabeto essa suffice severa malsano, qui u povas severe damage corpa in functioin cae causi granda in suferoin, tial indas pripensi tion cion ni mangias, cae principe educi infanoin tiu cele. Concerne autoritatuloin, indas amplexe informi cae plenumi campanioen por saniga dieto alla tuta lo giantaro.